Він тяг на собі важкий мішок, у якому можна було вгадати довгастий ящик. Я причинив двері і сховався в темному кутку. Наріта сам мене не бачив, поклав свою ношу в душовій, якою ввечері ніхто не користується, і вийшов знову на двір. А я прослизнув у приміщення. Він повернувся хвилини за три, роздягся і ліг спати. Я вирішив нарешті довідатися про все. В мене стулялися очі, та я щіпав себе за ніс і таки дочекався. Японець у самих шкарпетках вийшов у коридор, забрав у душовий мішок і поніс до своєї каюти. Аж тоді узув вунти і почав будити місіс Кет, яка сьогодні йому допомагає. Коли вони пішли, я заглянув до нарітиної каюти. Мішок з ящиком наріта сховав під ліжко і прикрив от зовнішнього краю рушником. Навпомацьки годі було щось утямити. Я збудив матроса і все їм розповів. Булат спочатку розсердився. Мерсьє, з якої речі не шпорити по чужих каютах? Захоплення Конан Дойлем ніколи не приводило до добра. Проте в неділю вранці підійшов Нансен. Наріта повіддавав мені чорний пес. Він був просто щасливий, бо давно мріяв про цього пса. А Булатові згадалися нічні відвідини Жака Антуана. Він мимоволі потягся до сигарет, але пачка виявилась порожньою. Булат довго зосереджено м'яв пачку в кулаці все начебто в'язалося в один вузол. Наріта сам забрав зі складу мішок, а собаку подарував Нансенові. Ну і що ж? Думка працювала дуже мляво. В складі більше нічого стерегти, а продукти? Але ж від кого стерегти? І що в тому ящику? Матрос вирішив поговорити з Нарітою Сан викликати його врешті на відвертість. Та на перешкоді постав мовний бар'єр. Хоцудай вважав свого земляка божевільним, і це утруднювало контакти з Нарітою сан. Як ти його спитаєш, що він сховав у мішку? Хто має право втручатися в його особисті справи? Але Булат був певен, що ті його секрети стосуються всіх, і він зважився. 19 липня. Турбалом знову стогнав усю ніч. Удень він стримується, стіплює зуби й мовчить, лише обливається потом та блідне від напруження, але ночами втрачає самоконтроль. Він у другій каюті нас розділяє тоненька стіна. Я сьогодні спитав у Джона Сміта, що з ним? Запалення легенів у третій? Джон Сміт і сам ходить як смерть. Запалення вже немає, містер Мерсьє. Почалося страшніше. Щось із ногами, містер Мерсьє. 20 липня. Отруївся наш граф, австралієць Потоцький, і Джон Сміт збився з ніг. Сьогодні на сніданок була тюленяча печінка. Вона порівняно смачна, але дуже отруйна. Її треба смажити і варити по кілька годин. Усі ми їли і ніхто не отруївся. Ми ж печінку не вперше їмо. Але Тоцькому, як твердить Джон Сміт, попався недосмажений шматочок. Черговими по кухні були естрада і лорд. Вони цілий день никали, як побиті. Джон Сміт кілька разів давав Потоцькому якийсь порошок, але це не допомагало. Потоцький дрібно тремтів, наче в пропасниці. З носа в нього раз по раз починала йти кров, і ми всі полякалися. Тоді я згадала про згущене молоко. У нас його ще кілька десятків бляшанок. Джон Сміт ляснув себе по лобі і почав напувати потоцького розведеним молоком. Улив у нього добрих два літри. Це мало ефект. Хворий виблював, дріж у нього послабшав і невдовзі перестав. Маорієць мені подякував.